o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, jacaré. Eu desandando com as piranha, fui boladão, boladão. Hoje é noite de match-match, várias posições. Se você quer um pente, é só vir pra cá, é só vir pra cá. É jacaré, jacaré. Toma, toma, toma. Você que pediu, safada. Toma, toma, tapa. Toma, toma, tapa. Tá. Tá. Toma, toma, tapa. Você que pediu, safada. Toma, toma, tapa. Toma, toma, tapa. Toma, toma, tapa. Você que pediu, safada. Toma, toma, tapa. Toma, toma, tapa. Toma, toma, tapa. Você que pediu safada. Eu desandando com as piranha, fute boladão. Hoje é noite de match-match, várias posições. Se você quer um pente, é só vir pra cá, é só vir pra cá. É jacaré, jacaré. Toma, toma, tapa, toma, toma, tapa, toma, toma, tapa. Você que pediu. Safada. Toma, toma, tapa. Toma, toma, tapa. Toma, toma, tapa. Você que pediu. Safada. Toma, toma, tapa. Toma, toma, tapa. Toma, toma, tapa. Você que pediu. Safada. Toma, toma, tapa. Toma, toma, tapa. Toma, toma, tapa. Você que pediu. Safada.